Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulture. Što Dobro večer, dragi slušatelji. Dobrodošli u Kulturaljku. Prvi ponedjeljak ove sezone na Radio Sovi i napokon je došlo vrijeme i za našu kulturnu emisiju. Nećemo puno duljiti e, za početak da otvorimo sezonu. U, u studio smo pozvali jednu mladu zaljubljenicu u film, pa što nam je to Beti Stojnić rekla o festivalu kojeg je posjetila kao i o svom e, interesu prema filmu i budućim namjerama u tom pogledu, poslušajte. Dobro večer, Beti. Dobro večer. Za početak e, objasnimo našim slušateljima gdje si bila i kakav je to festival na kojem si sudjelovala i što si točno tamo radila. Ajmo korak po korak. Prvo gdje? Ok, e, dakle, krećemo in medias sres. Ovaj, festival je bio u Veneciji. Uh, riječ je o podprogramu Venecijanskog filmskog festivala, poznat vjerojatno nekim slušateljima kao Mostra festival se zove, odnosno program se zove Giornate degli autori i koji uključuje dosta raznovrsan e, izbor filmova, geografski, totalno raznolik i žanrovski. Mm. ove godine je bila selekcija od uh, e, 11 filmova i mi smo imali zadatak biti žiri za tu selekciju. Koliko dana je trajao festival? Moj datum dolaska je bio 28.8. i odlaska 9.9. Mhm, znači dakle. nekih desetak dana je bilo. Kako, post, kako se to postane član žirija na jednom takvom festivalu? Dakle, ovaj cijeli projekt uh, se, službeni naziv projekta je 28 Times Cinema. Drugim riječima nas je 28. Svako od nas predstavlja jednu državu članicu e, Europske unije, uključujući i e, Ujedinjeno kraljevstvo. Um, ono, to primarno promoviraju e, kinoprikazivači iz mreže Europa Cinemas, koji svako od njih ima otvorenu prijavu. I ja preporučam bilo kome, ovaj iz Rijeke, Eh, ako se želite prijaviti sljedeće godine, samo pratite eh, web stranicu Art Kina. Eh, to je naše kino koje je u sklopu Europa Cinemas. Um, dakle, prijava je otvorena svima ono, od 18 do 25 godina. Mhm. Cilj je upravo angažirati mlade ljude. Um, i oni stave prijavnicu na web stranicu. E, kod nas, ja sam inače studentica na Odsjeku za kulturalne studije i mi smo čak e, dobili mailom e, prijavnicu, što znači da je to dosta i eksponirano među studentima. Um, I on, ono što 28 Times nama primarno traži je čisto ljubav prema filmovima, volju za pisanjem, pogotovo filmu i neko čak i praktično možda iskustvo u vezi e, filmskih festivala i slično. A kako e, izgleda točno ta prijavnica? Vidjela sam na web stranicama njihovim da si ti snimala jedan kraći video. Je li to samo video ili... Oni, uh, oni traže takozvani video selfie, <laughs> odnosno mhm. video ko, u kojem se predstaviš u nekih recimo 30 sekundi ove godine smo trebali odgovoriti na pitanje e, what, is what is cinema for you, odnosno cinema for me is tri točkice. Mm -hmm, znači što je kino za tebe u stvari. Tako je. Ovaj, kao film općenito i filmska kultura i e, cilj je da video ne mora biti onako šablonski napravljen kao Cinema for me is bla bla bla, nego jako puno mojih kolega i ja smo pokušali ovaj, biti kreativni u vezi toga i e, ti, ti video selfie su zapravo, to, je bilo nešto što, čemu nismo bili obavješteni, <laughs> ovaj, ti, ti video selfie su bili prikazivani prije svakog filma koji smo gledali. Aha, znači svi su tamo vidjeli tvoj video tako je, tako je. Tako da ljudi potrudite se oko tog video <laughs> Kako bi pisala e, to cijelo iskustvo, kako je to biti u žiriju tako jednog e, većeg festivala? Uh, stvarno je jako užasno je uzbudljivo, pogotovo ako ste neko ko stvarno jako, jako voli glad filmove, onako neke, neke dane bi gledala po četiri filmova dnevno, ovaj, pa, e, rekla bi skoro da je ponekad bilo naporno, ali ne znam da bi baš iskoristila riječ naporno, više kao onako kao to, to neko uzbuđenje da si uopće dio toga ovaj, nad, nadmaši bilo kakvu napornost <laughs> ovaj, mhm. toga da se dižeš u 8 ujutro i gledat još jedan film. <laughs> Jer onda, onda kada stvarno pogledaš taj film iskužiš da si i dalje užasno uzbuđen oko toga i želiš razgovarati sa svojim kolegama o tome, ovaj, shvatiš između ostalog zašto si uopće tamo. Je, je, jedna jako zanimljiva aktivnost između ostalog na cijelom festivalu je, su bili sastanci žirija koje su kada imate 28 ljudi plus predsjednik žirija ovaj, u jednoj prostoriji koji svi jako, jako vole film, to budu rasprave koje traju apsolutno nevjerojatno dugo, zato jer svi su toliko strastveni i toliko im je stalo do tih filmova koje su upravo pogledali da ono, nakon nekog vremena shvatim zašto smo svi tamo, a to je zato jer stvarno luđački volimo film. A, znači, vi ste između tih 11 filmova morali odabrati njih koliko? Jednog pobjednika ili... Da, imali smo jednog pobjednika, imali smo troje finalista i onda smo e, na zadnji dan festivala smo glasali za uh, konačnog pobjednika. I koji film je pobjedio? E, pobjedio je film koji se zove se, se... To je Ljubav, ovaj, na francuskom, se, se sa l'amour. Mhm. To je jedna francuska obiteljska, recimo, komedi drama, koja je stvarno jedna jako dirljiva priča o e, e, razvodu e, dvoje roditelja i kako se sada ovaj otac koji samo uzdržava ovaj, svoje dvije kćeri kako se ponovno, prilagođava životu nakon što ga je žena ostavila. Je li taj film bio tvoj favorit? Ne. <laughs> ne. Dobro, e, o, tvojim osobnim preferencama i ljubavi e, prema filmu ćemo malo kasnije jer sada je došlo vrijeme za tvoju glazbenu želju. Što si odabrala? E, nastavite slušati pa ćete saznati.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 E, malo smo porazgovarali o cijelom festivalu i tvojem doživljaju, a sada me zanima otkud tvoj interes prema filmu i koliko on već traje? dakle, ja sam se kao dijete uvijek men, meni su uvijek strašno bile zanimljive vizualne i likovne umjetnosti, ovaj, a i glazba, a i književnost i slično. Um, I onda sam negdje sa otprilike 12 godina zaključila da ovo tako ne može, da mene previše tih umjetničkih grana zanima i da je jedina koja sintetizira sve to skupa je film. Ovaj, tako da recimo da negdje oko 12. godine sam počela razmišljati o tome, ali kao zbiljnije gledati filmove i e, čitati recenzije i malo ulaziti u proces rađenja filma, to je započelo negdje u srednjoj školi. Zanima me kakva su tvoje iskustva s tim procesima rađenja filma, jesi li sudjelovala u nekim produkcijama ili nešto slično? ja, sam, ja sam se uglavnom bavila videoprodukcijom na relativno amaterskoj razini, ali uvijek nastojim e, ići na filmske radionice, ovaj, uvijek nastojim onako, e, tipa trenutno i radim kao snimateljica i montažerka, ali više manje u te neke ovaj, malo opuštenije svrhe ovaj, što se tiče video priloga i slično. Ali po meni te neke te neke vještine koje dobiješ na, čak i na omanjem filmskom setu su stvari koje su jako primjenjive općenito u životu i to definitivno mogu reći i za sebe. Ja osobno bih rekla za sebe da sam talentiraniji filmski kritičar nego e, mhm. član filmske ekipe, ali ja mislim da je uvijek potrebna barem razina praktičnog iskustva ako stvarno želiš ovaj pisati i uopće razmišljati o filmu, zato jer to stvarno daje neku e, totalno drugačiju perspektivu kada vidiš E, proces rađenja filma. Kad smo već kod toga, vjerujem da se u budućnosti vidiš e, u filmu, pa onda u kritici ili u produkciji. Pa... Ili nešto treće. <laughs> Ja, e, ja, ja mislim primarno sebe vidim u kritici i u poslovima kao što su organizacija filmskih festivala, možda rad u kinu i slične stvari. Ali kažem, ja mislim da čak i kada se najmanje nadaš, te to nekako dovede na filmski set jako često. <laughs> ovaj, pa to je definitivno nešto protiv čega ne bih imala ništa. Ovaj, što se tiče same... Same praktične strane radnje filmova mogu reći da me definitivno jako zanima eksperimentalni film i eksperimentalni kratkometražni. I to je nešto što volim raditi u slobodno vrijeme. Te, neke male e, filmske cake sa nekim novim tehnikama i slično. A imaš li najdraži film? Jel možeš odabrati samo jedan? Uh, <laughs> to, je, to je dosta zahtjevno. Ja obično kada želim navesti neki specifičan film, onda obično kažem da je to eh, Pasija Ivane Orleanske iz 1928. Čisto zato jer je, ja mislim, ja, jedan jako, jako zanimljiv eh, recimo povijesni primjer eh, evolucije filma zato jer je, to, to je snimao um, Karl Theodor Dreher, jedan danski redatelj, ovaj, davne 28. Ali zanimljivost kod tog filma je to što je, jest njemi film, ali se drastično vizualno razlikuje od e, drugih filmova tog vremena i po meni je to nešto što je najbitnije u filmu, to je ta konstantna inovacija i eksperimentacija i pokušavanje nekih totalno drugačijih stvari od e, svojih savremenika. Mhm. A e, imaš li najdraži filmski festival? Pretpostavljam da si ih dosta posjetila. Uh, ne, mogu biti nepristrana, <laughs> <laughs> zato jer ovaj, eh, sam recimo bliska su, suradnica Liburnije film festivala, koja je meni osobno jako drag festival eh, upravo zato jer je riječ o promociji hrvatskih dokumentaraca, što je dosta specifična kategorija filma. Ovaj, ali, na primjer, ove godine je eh, selekcija na Liburnija Film Festival bila fantastična i između ostalog ovaj, lokacije na ljetnoj pozornici u Opatiji, što je apsolutno predivno imati takvo, takav festival na otvorenom. Tako da, ovaj, definitivno nije neutralan odabir, ali kad, <laughs> kad bi morala odabrati jedan festival, to bi bio taj. Za kraj te tražim još jednom da budeš tako nepristrana eh, i malo mi prokomentiraš možda eh, kino scenu, ajmo ju tako nazvati, u Rijeci. Znamo da nije nešto bogata, ali nešto se ipak događa. Mislim, pa čujte, opet totalno neobjektivno, <laughs> ali um, po meni je Art Kinokracija stvarno, stvarno jako impresivno kino, zato jer ono što mi je jako drago kod art kina je što ne funkcioniraju samo kao kino, nego kao neki općeniti kulturalni hub. Odnosno, imaju, imaju jako, jako bogat popratni program um, što uključuje i tribine, okrugle stolove, predavanja i slično, ovaj, kako u glavnoj dvorani, tako i u mini Ja mislim da to doprinosi e, filmskoj sceni u, u Rijeci jako, jako puno. Onako, gledala sam ovaj, premijere filmova koji su ili snimljeni u Rijeci ili su ili ih je radila baš riječka ekipa i slično i vidi se da art kino e, to podržava svim svojim snagama što ja mislim da je jako jako bitno za za nezavisni film, za e, malo kontrakulturalni film, za arthouse film i slično. Ja mislim da art kino stvarno radi nešto posebno i zato mogu reći da onako koliko god bi voljela da imamo malo jaču i raznovrsniju filmsku scenu, ja mislim da kako stvari sada idu, da su ljudi, barem, ok, onako, ovo je čisto anegdotalno, ali ja bih rekla da ljudi polako zadobijaju ne, određenu razinu interesa koja postaje sve veća. E, mi smo došli do kraja ovog intervjua. Hvala ti e, što si došla. Hvala što ste me ugostili. Dragi slušatelji, ostanite uz Radio Sovu. Nakon Kulturaljke slijedi jedna nova emisija koju imate priliku čuti danas po prvi put, pa ostanite uz nas. Yosh Cultura. É maço. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Maço. Maço Cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura. Cultura. cultura.